50 languages. 63. 63. Poser des questions de. Poser des questions de. J'ai un hobby. J'ai un hobby. Je joue au tennis. Je joue au tennis. Où est le terrain de tennis Où est le terrain de tennis As-tu un hobby préféré As-tu un hobby préféré Je joue au foot. Je joue au foot. Où est le terrain de foot Où est le terrain de foot Mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal. Mon pied et ma main me font également mal. Mon pied et ma main me font également mal. Y a-t-il un médecin Y a-t-il un médecin j'ai une voiture. J'ai une voiture. J'ai aussi une moto. J'ai aussi une moto. Où est le parking Où est le parking J'ai un pull. J'ai un pull. J'ai aussi une veste et un jean. J'ai aussi une veste et un jean. Où est la machine à laver Où est la machine à laver J'ai une assiette. J'ai une assiette. J'ai un couteau une fourchette et une cuillère. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. Où sont le sel et le poivre Où sont le sel et le poivre Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.